до шафера. Так, це трішки затримає їх, погодився той. Вони підхопили зброю і зникли між сосен, що оточували казарми. Вагончика розгойдувало дедалі дужче. Він уже долав останній майже вертикальний відтинок свого шляху. Відчуваючи на плечі руку фон Браухіча і притиснувшись чолом до шибки. Мері розглядала укріплення замку і думала про те, що тепер вони вже під самими хмарами. У цю мить місяць освітив крізь розпанахані хмари увесь казковий замок. Охоплена раптовим жахом, Мері облизала пересохлі губи і мимоволі здригнулася. Це не пройшло повз увагу фон Браухіча. Він знову підбадьорливо стис її плече. Чинив двадцяти за час підйому. Не турбуйтеся, Фройлейн, не турбуйтеся, все буде гаразд. Запевняю вас. Цей місяць, що раптово вийшов з за хмар, мало не захопив зненацька Сміта і шафера. Вони вже перетнули кулію і тихо простували до багажного відділення коли це все навкруги залило місячне сяйво. На щастя, поруч виявилась тінь від станційного даху. Сховавшись у ній, вони подивилися вперед, туди, де закінчувались рейки. Ясно і чітко, мов серед білого дня, було видно червоні на тлі снігу вагончики канатної дороги. Один підходив до нижньої станції. Другий долав останні кілька футів майже вертикального підйому перед горішньою станцією, а ще вище у місячному світлі здіймався чарівний силует замку. Це дуже доречно, люто промовив шафер. Це нам дуже допоможе. На небі ще чимало хмар спокійно відказав Сміт. Він прослизнув до багажного відділення дістав свої відмички, відчинив двері. Шафер рушив услід за ним. Швидко знайшли потрібні рюкзаки. Сміт відрізав добрячий шмат нейлонової линви, обмотав її навколо себе, потім почав перекладати з рюкзака у торбину ручні гранати та пластикову вибухівку. Шафер делікатно кашлянув. Босе. І промовисто перевів погляд у бік вікна. Ага. Чи не здається вам, босе, що тепер полковник Вайсман уже знає про цю схованку? Тобто слід чекати, що сюди ось ось завітають гості. Так, справді слід чекати, погодився Сміт. Дивно буде, якщо вони не завітають. Тому я тільки відрізав добрячий шмат линви та взяв гранати і вибухівку лише зі свого та вашого рюкзака. Линви у нас дуже багато, а про те, що в наших рюкзаках, не знає ніхто тому нестачу навряд чи помітять. Але ж рація, якщо ми передаватимемо звідси, то нас можуть застукати тут зненацька. А якщо ми заберемо рацію звідси, і це виявлять, то стане зрозуміло, що автомобіль на дні озера порожній. Ну, так чи не так? Більш-менш так. Тому ми підемо на компроміс спершу візьмемо рацію, але після того, як вийдемо на зв'язок у безпечному місці, повернемо її назад. Про яке безпечне місце ви говорите? здивувався шафер. Його обличчя було зовсім похмуре. У Баварії безпечного місця немає. Та є одне, за якихось ярдів 20 звідси. Туди вони зазирнуть в останню чергу. Він передав шаферові зв'язку відмичок. Ви коли-небудь бували у баварських жіночих туалетах? Шафер взяв відмички, недовірливо зиркнув на сміта, похитав головою і вийшов. Швидко простуючи уздовж колії, він водив туди-сюди ліхтариком, поки зупинився навпроти дверей з написом Дамен. Постоявши хвилю, Шафер скривив губи, знизав плечима, дістав відмички.